บุ๊กทูแปดสิบเก้า восемьдесят девять. восемьдесят девять. ประโยคคำสั่งหนึ่ง Повелительная форма. Один. Повелительная форма один. คุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลย Ты такой ленивый. Не будь таким ленивым. Ты такой ленивый, не будь таким ленивым. คุณนอนนานเหลือเกิน อย่านอนดึก Ты так долго спишь. Не спи так долго. Ты так долго спишь, не спи так долго. คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกิน อย่ากลับบ้านดึก Ты приходишь так поздно. Не приходи так поздно. Ты приходишь так поздно, не приходи так поздно. คุณหัวเราะดังเหลือเกิน อย่าหัวเราะดังนักสิ Ты так громко смеешься. Не смейся так громко. Ты так громко смеешься, не смейся так громко. คุณพูดเสียงเบาเหลือเกิน อย่าพูดเบานักสิ Ты так тихо говоришь. Не говори так тихо. Ты так тихо говоришь, не говори так тихо. คุณดื่มมากเกินไป อย่าดื่มมากนักสิ Ты слишком много пьешь. Не пей так много. Ты слишком много пьешь, не пей так много. คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้ว อย่าสูบบุหรี่มากนักเลย Ты слишком много куришь. Не кури так много. Ты слишком много куришь, не кури так много. คุณทำงานมากเกินไป อย่าทำงานมากเกินไป Ты слишком много работаешь. Не работай так много. Ты слишком много работаешь, не работай так много. คุณขับเร็วเหลือเกิน อย่าขับเร็วนักเลย Ты так быстро ездишь. Не езди так быстро. Ты так быстро ездишь, не езди так быстро. ลุกขึ้นค่ะคุณมิลเลอร์ Встаньте, господин Мюллер. Встаньте, господин Мюллер. เชิญนั่งค่ะคุณมิลเลอร์ Сядьте, господин Мюллер. Сядьте, господин Мюллер. นั่งต่อค่ะคุณมิลเลอร์ Сидите, господин Мюллер. Сидите, господин Мюллер. ใจเย็นๆนะคะ Имейте терпение. Имейте терпение. มีเวลาไม่ต้องรีบ Не торопитесь. Не торопитесь. รอสักครู่นะคะ Подождите немного. Подождите немного. ระวังนะคะ Будьте осторожны. Будьте осторожны. กรุณามาให้ตรงเวลานะคะ Будьте пунктуальны. Будьте пунктуальны. อย่างโง่ Не будьте дураком. Не будьте дураком.